Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրար Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել 2020 թվականի աշնանային պատերազմի ամենացորդ զինվորականներից մեկը՝ կապիտան Ռաֆիկ Օրդոյան։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Հայազգային ազատագրական շարժման եւ Պարսկաստանի նշանավոր ռազմական գործիչը Եփրեմ Խանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Երկնքի տիրակալը Ռաֆիկ Օրդոյան Ռաֆիկ Գևորգի Օրդոյանը ծնվել է 1994 թվականի նոյեմբերի 26-ին։ 2012 թվականին ընդունվել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, մեկ կիսամյակ սովորելուց հետո զորակոչվել ծառայության։ Այնուհետև որոշում է կայացրել, որ պետք է մասնակից դառնա հայրենիքի պաշտպանությանը, եւ 6 ամիս ծառայելուց հետո ընթացք է տվել այդ ցանկությանը։ Ընդունվել եւ կրթություն է ստացել Մարշալ Արմենակ Խամբերյանցի անվան ռազմական համալսարանի ակաուտային պաշտպանության ֆակուլտետում որպես լեյտենանտ ծառայության է անցել Արցախում։ Ռաֆոն դեռ այսպես ասած խաղ պայմաններում երկու աթսի է խոցել։ Առաջինը 2019 թվականին օրբիտեր 2 տիպի անոթաչու, որի համար ապարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Երկրորդը եղել է 2020 թվականի ապրիլին, օրբիտեր տիպի անոթաչու, ինչի համար էլ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից ապարգևատրվել է արիության մեդալով։ Հայրը Գևորգ Հորդոյանը պատմում է, որ որպես ծնողն ինքն էլ բոլորի նման ցանկանում էր, որ որդին ընտրի այսպես ասած ավելի հարմարավետ ու ամտակ մասնագիտություն։ Սակայն երբ Ռաֆիկը որոշել է դառնալ զինվորական, ինքը ողջունել է որդու որոշումը։ որ Ինչպես ցանկացած ծնող ուզում է իր երեխան դառնա բժիշկ, այդպես խաղաղ մասնագիտությունների, բայց մի օր Ռաֆիկս, երբ որ 9-րդ դասարան ինքը կարմիր ատեստատով ավարտեց դպրոցը, որ արդեն մասնագիտության մասին խոսում էինք, մի օր Ռաֆիկը մտեցավ ասես, «Պապա, մեր երկիրը պետքա պահվի»։ Ես ասացի, հասկացա ինչի մասն է խոսքը, ասացի Ռաֆո ջան, մեր մեջ զինվորականներ չեն եղել, բայց ես դեմ չեմ, առավել եւս ուրախ եմ, որտեղ իր բնավորության մեջ կարգապահությունը, ճշտապահությունը եւ ինքը մեծ եղբայրն էր տան մեջ, երկու նա նաև եղբայրներ ուներ, ինքը միշտ օրինակ էր իրանց համար։ Համել ինքը սովորեցնելու ընտունակություն ուներ սովորելու։ Մի բանը ես Ռաֆոն սովորացնում եմ, մնացածը արդեն Ռաֆոնը իր եղբայրներն էր սովորացնում, եւ այդ կարգ ու կանոնը, տենց այդ զիգ կարգապահությունը մենք չէինք էլ պահանջում, պարզապես իր համար այդ կենցաղ էր դարձել, ասես որ որոշել էր արդեն որ զինվորական դառնալ։ Ես մենք ուղակի ողջունեցինք իր այդ որոշումը, ու տենց քիմիայից, ֆիզիկայից մնացած առարկաներից շատ լավ էր եւ նաեւ իր ուսուցչունի մարմիններ քիմիայի առաջարկել, որ Ռաֆիկարի ես քո հետ պարապեմ, բժիշկ դառնաս։ Ինքը ասել էր ծնողներս էլ են տենց ուզում, բայց ես ուզում եմ զինվորական դառնամ։ Ասցինք, էսա, միգուցե իրա խաչնել էսա, որ պետքա տանի մինչև վերջ։ Մի բան պետք է ասեմ, որ ուրախ եմ, որ բոլոր այն տղաների հետ, որ պատվով տարան իրանց խաչը մինչև վերջ, նաև դրանց մեջ Ռաֆիքսեր։ Տիրապետելա, սովորելա եւ նաև ունեցելա ըստ երևույթին նաև տեսնելով լավ ընկերներ, լավ ուսուցիչներ, իրան պատրաստել են, ինքը դեռ չի դարձել, դեռ չի ծնվել, իրան պատրաստել են իր մասնագիտության մեջ եւ երբ որ եկել է առիթը ինքը իր մասնագիտությունը օգտագործել է հմտությամբ դիրոջ падգամի մեջ կա մեռելների հարություն հույս հավիտենական կյանքից ռաֆիկը ապրել է մեծացել է աստծո խոսքով ինքը փոքրուց ճանաչել է աստծուն աղոթել է աստծուն եւ իր վիրավոր ժամանակ տղաները ասում են որ նաեւ ինքը առ աստված աղոթ կա արել մենք հույսով ենք որ աստծո ողորմությունը բոլոր իրան հավատացողների հետ է ես հավատում եմ աստվածաշնչին հավատ հավատում եմ Աստծո խոսքին, հավատում եմ հավիտենական կյանքին, մեռելների հարությանը եւ Աստծո մեծ ողորմությանը։ Ես հավատում եմ, որ Ռաֆիկս հավիտենական ճանապարհն ա բռնել եւ Աստծո ողորմությունը իր հետ ալինելու։ Փոխգնդապետ Զորի Բալայանի վստահեցմամբ Բանիմաց եւ երիտասարդ սպանջանադրաբար զարգացումում ամրապնդում էր իր մասնագիտական գիտելիքներն ու հմտությունները։ Համոզված լինելով, որ հենց այդպես է հնարավոր ընտրած մասնագիտությամբ առավելագույնս օգտակար լինել հայրենիքին։ Մինչև 44 օրյա պատերազմը կապիտան Օրդոյանը հակառակորդի 4 անօթաչու թշող սարքեղոց։ Գրագետ, բանիմաց, որպես սպա, համեստ, բոլորը հրամանատարությունից սկսած մինչև զինվոր բոլորը սիրում եւ հարգում էին։ Առաջին իսկ օրը երկու ավտոս է ախոցում ու առաջին օրից մինչև, ասպես ասած, կյանքի վերջին օրը անցերկացեր մարտական մեքենայի մեջ։ Կապիտան Օրդոյանի եւ իր նման մեր հերոսացած տղաների դեմքով, իրանց արածով դաստիարակենք, ուսուցանենք մեր սերունդին, որ เป զի կապիտան Օրդոյաններ հայրազգում շացնեն։ 26-ամյա կապիտանը եղել է Օսաակա համալիրի հաշվարկի հրամանատար։ Իր հաշվարկի կազմով պատերազմի օրերին խոցել է շուրջ 22 անոթաչու։ Փոգնդապետ Մկրտիչ Պետրոսյանի խոսքով դրա համար էլ ծառայակիցները նրանց սկսել են անվանել երկնքի տիրակալ։ Հենց պատերազմի առաջին օրվանից սկսած մեր կապիտան Օրդոյանին համաձայնագիրները կնքեցին երկնքի տիրակալը մականունով, ինչու որովհետև նա իր օրինակով, իր կազմակերպվածությամբ կարողացավ հենց առաջի օրվանից այնպես ղեկավարել իր անձնակազմը, որ իր ղեկավարած հաշվարկները պրոֆեսիոնալ մակարդակով ունեցած սպառազինությամբ եւ ռազմական տեխնիկայով կատարեցին իրենց խնդիրները, խոցելով հակառակորդի բազմաթիվ անօթաչու թրջող սարքեր։ Ռաֆիկ Օրդոնի դերակատարումը մարտական գործողությունների ընթացքում չափազանց մեծ էր այն առումով նաև, որ ինքը իր նորարարական մոտեցումներով կարողանում էր նաև օրինակ ծառայել մյուս ստորաբաժանումների հաշվարկների պետերի համար։ Բացի այդ խիզախ էր, հնարամիտ էր, քաջ էր, քաջալերում էր ամբողջ դիվիզիոնի անձնակազմին։ Հենց մարտական գործողությունների առաջին օրվանից իր կատարած խնդիրները տարածվեցին ամբողջ ստորաբաժանումներով, որը դարավ նաև ոգևորիչ, ոգեշնչող, որ այդ պայմաններում հնարավոր է խնդիրը կատարել ու կատարել գերազանց։ Մենք հպարտ ենք, որ մեր շարքերում ունեցել են կապիտան Օրդոանի նման զինծառայող, ու այսօր անձնակազմի դասիրակության գործում հենց առաջին սկզբունքներից մեկը մեր հերոսների կատարած սխրանքներով դասրակելն է ու դրա լավագույն ապացույցներից մեկը հենց կապիտան Օրդոյանի կատարած սխրանքներն են ու յուրաքանչյուր հասարակական պետական պատրաստության պարապմունք կարելի ասել սկսվում է հենց այդ մեր հերոսների կատարած սխրանքներով, որի ամենալավ օրինակը հենց կապիտան Օրդոյանն է։ Ռաֆիկը ծրագրել էր 2021-ին ամուսնանալ։ Հարսնացույին վաղուց էր ընտրել։ 5 տարի ընկերություն անելուց հետո Ալինա Ադիլխանյանը եւ Ռաֆիկ Օրդոյանը նշանադրվել էին։ Ալինան պատմում է, որ թեև Ռաֆիկը երկար ժամանակով էր բացակայում եւ հիմնականում Արցախում էր լինում, բայց ինքը երբեք ուշադրության եւ սիրո պակաս չի զգացել։ Ռաֆիկի հետ 1.5 տարի առաջ նշանվել էի։ 2021 թվականի ամռանը պատրաստվում էինք ամուսնանալ։ Արդեն 5 տարի ճանաչում ենք մենք իրար պատերազմի օրերին ասացի, հնարավորություն կար գալու աստիճանով հումորով ասացի, երբեք նման բան չեմ ասել, չեմ ասել թող Արցախ արի։ Պատերազմի օրերին աստիճանով կարողա հանկարծ հետ չգնաս գաստոն, չէ, ասում եմ, ոչ ես գժվել։ Մի ես այստեղ պետք է։ Ասում ավելի լավ է ես կրվեմ հերոսաբար, քան դավաճանի նման ապրեմ։ Իրենք հեռացան, որ մենք ապրենք մենք շփտանք, չէ՞ որ այնտեղից մեզ տեսնում են։ Մենք իրավունք չունենք, գիտեմ, մեր գլուխները կախելու, թուլանալու, չէ՞ որ ճշնամին հենց դրան է սպասում։ Պետքա ցույց տանք, որ ապրում ենք, մենք պետքա հզորանանք։ Պարզապես իրենց գործը պետք է շարունակել, շարունակել կրկնակի ել ավելի երանդուն հոգով։ Պետք է իր նմանները շատանան։ Պետքա ընդունեն իր օրինակը մարդիկ։ Ռաֆիկի ծառայագից ընկերները Սերգեյ Մկրտչյանը եւ Տարոն Կարապետյանը վկայում են որ նա զորամասում հայտնի էր ոչ միայն իր անվրեպ կրակոցներով, այլև մարդկային բարձր որակներով։ Օրդուան Ռաֆոին ես ճանաչում եմ դեռ ուսումնական տարիներից, 13 թվականից իրար հետ ընդունվանք Խամփերանցի անվան ռազմավիացիոն համալսարանը Հոբաժինա։ Ու մինչև վերջի վարկյանը ընկերություն ենք արել հիմա ինքը իմ ընկերն է, ճիշտ է ինքը զոհվել է, բայց դե միշտ մեր սրտում է ու միշտ են մնալու է մեր սրտում։ Ռաֆոն ամենապատասխանատու մարդն է երբ որ ճանաչում եմ։ Ինքն ամենաբծախնդիր մարդն է, որ գործը միշտ պետքա հասնի ավարտին ու այն ամենամարակրկիտ ձևով սաղ գործընթացները անում էր։ Պատերազմի ժամանակ մշտապես եղել ենք իրար այդ կապի մեջ, ասենց ասեմ մրցակցության մեջ ենք եղել, թե ով ավելի շատ խփում։ Ես է զանգում ասում, չես հասցնում հետևիցս մեկը ինքն էր արդեն զանգում, ասում չես հասցնի։ Մի անգամ զանգելա, ասում է վայս եղար էլի, իրանց մի հատ շուտ էի խփել։ Ասում է ես պետք է խփեի, դու խփեցիր վայս եղար։ Ռաֆոյի հենց այդ արած գործը սխրանքները պետքա պարտավորացնի այդ նոր կուրսանտներին, որ ավելի լավ մասնագիտորեն իրանց կայանան եւ կարողանան այդ իր արածը գոնե կարողանան կրկնել։ Իսկ մեզ, ովքեր որ արդեն ծառայում են, պետքա պարտավորեցնի, որ միշտ զբաղվենք ինքնակատարելագործմամբ ու գոնե հասնենք իրան յուրատուկ անձնավորություն է կապիտան Օրդոյանը։ Շատ հանգիստ բնավորություն, ընկերասեր, բոլորի կողմից սիրված։ Յուրան գործը շատ լավ դիապետել լիսալալ, ազնակազմի կողմից մեծ հարգանքեր վայել։ Շատ վստահ էր կատարում իր մարտական գործողությունները, առանց որևիցե խոճապի, շատ վստահ, ազնակազմն էլ նույնպես։ Բոլորը վստահ էին, որ կապիտան Օրդոյանը իր նշանակված հատվածը գերազանց պահպանում շուտ կողմնորոշվում էր տեղափոխությունը տեխնիկայի գործողությունները։ Ժամանակ է լինում նույնիսկ մոք հասցրալ չենք մոտիկանանք կամ հեռու կլա լյուրանանա։ Ինքը յուրան քալքավոր յուրան որոշումը շատ արագ կողմնորոշվել է սարան։ Շատ վստահ յուրան առաջ դրած խնդիրը կատարել է սարան կապիտան Օբրանը։ Նույնիսկ դեպքեր ալալներ տեխնիկումը խնդիրը առաջացավ։ Ոխ ներեկնալ ծորտ եղում գործնելիս, դաժե մոտորը դուսկալած տեխնիկին խնդիրը լուծելիս, խնդիրը վերացնելիս։ Մոտորը դուսկալածելա, խոցալ հակառակորդի ԱԹՍ-ն, հետաքրքիր բնավորությունը Իլալան Արդոյանին ենքանալ էր, առանց գොරոզությամբ են օրալալ նույնիսկ մինքանին նա խոցալ։ Գալիս կլալու խածած խտելիս, պշպչորելիս, շնորհավորելիս, ինքը շատ հագիս, շատ վստահ, դե ամա հալայել եմ տխել, դե դիա կապիտան Արդոյանը։ Ռաֆիկի մարդու եւ զինվորականի մասին դրական էին տրամադրված ոչ միայն ծառայակից ընկերները։ Ժամկետային զինծառայողներ Արման Հակոբյանն ու Սայատ Արաքելյանը նրա մեջ տեսնում էին եւ զինվորականի եւ մարդու լավագույն հատկանիշները։ Ինչի շնորհիվ հրամանատար Օրդոյանը օրինակ էր հանդիսանում բոլորի համար։ Նորդորյանը իմ համագյուղացին է եղել։ Ես միջև իմ ծառայության գանելն եմ էլի իրան ճանաչել, ինքը շատ լավ մարդ է եղել։ Ոնց որ դրսում իրան ճանաչել, հենց է ծառայության մեջ, ծառայության վախտելի։ Չգիտեմ, շատ լավ մարդ է եղել։ Ես իր այդ ինքը ուրիշ զորամասում էլ է կապոխվել է մեր զորամաս, դրանով ես ավելի եմ ուրախացել, որ իմ համագյուղացինը համ ինձ արդեն հարազատ մարդ է դառը շատ։ Օրդայում լցված է եղել հայրենասիրությամբ, խիզախությամբ, ճիշտ խորհուրդներով թե ծառայության վերաբերյալ, թե ընդհանուր կյանքի վերաբերյալ։ Իմ համար եղել է լավ վերադաս։ Փորձ ունեցել մեծ մարդական խնդիր կատարելու, մարդական գիտելիքների տեխնիկապես ուժեղ եղել, որը իր ներքևի օղակի հետ կապված շատ աօգնել։ Ամեն օր նրա տեղը երևում։ Պատերազմից հետո որ այդ դեպք եղել է, մեր ստորաբաժանումը, մեր անձնակազմը, մեր ընկերները ոնց որ հավատներս չի գալի, որ այդ տիպի մարդ, այդ տիպի սպա կորցրել ենք մեր շրջապատից։ Գեներալ մայոր Արմեն Վարդանյանի խոսքով Ռաֆիկ Օրդոյանը անում էր ամեն բան ոչ միայն իր վրա դրված պարտականությունները բարձր մակարդակով կատարելու համար, այլև անում էր անհնարինը։ Ենամրակցված ձենք հարթունավետ տրոյն օգտագործելով նույնիսկ դրա համար չնախատեսված իրավիճակներում։ Օրինակ ասական մարտական մեքենաները նախատեսված չի հատուցների խոսման համար, բայց մարտական հաշվարկները իրենց մասնագիտական բարձր ունակությունների շնորհիվ կարողացել են ստեղծել զենթարտերային խիտ կերակի համակարգ։ Կապիտան Օրդոյանը համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել ասական մարտական մեքենաներով ոչնչացել է 21 հակառակորդի հատուցում նաև բայրակտար տիպի ժամանակակից հերմեսներ, խարոտներ եւ այլն եւ այլն։ Ցավում եմ իհարկե, որ կապիտան Օրդոյանը պատերազմի վերջին օրերին հակառակորդի ԱԹՍ-ի հարվածից զոհվես 22-րդը, խլես մեր սպայի կյանքը։ 44 օր շարունակ հավատարի մնալով իր երթմանը կապիտան Օրդոյանն ազնվիրաբար կրվեց իր ծառայակից ընկերների հետ։ Հերթական հրամանը կատարելիս նոյեմբերի 9-ին Տշնամու աթսն հարվածել է նրա տեխնիկային, ինչի արդյունքում ցաներ վիրավորում է ստացել եւ չդիմանալով իր հատուցանը ֆիզիկապես լքել է մեզ։ Արցախի նախագահի հրամանագրով Հետմահու պաշտպանության բանակի կապիտան Ռաֆիկ Օրդորյանը ապարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանանշանով։ Փարք ու պատի վարենիքի համար նահատակված բոլոր նվիրյալներին։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակել է առաջադրված խնդիրների իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ռուս խաղապահները 30 դիտակետերում հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջօրյա մշտադիտարկում եւ վերահսկողություն են իրականացնում։ Նշվում է, որ ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի շարժական խմբերը բարեկեցություն են իրականացրել երեք երթուղիներով՝ Մարտակերտի, Մարտունու շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Այս մասին տեղեկանում ենք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկագրերից։ Ռուս խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջատեպերը կանխելու համար շարունակական փոխգործակցություն է պահպանվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ։ Նշված է տեղեկագրերում։ Ազգային ազատագրական եւ Պարսկաստանի նշանավոր ռազմական գործիչը Եփրեմ խանը իսկական անուն ազգանունը Դավթյան Եփրեմ Դավթի Ծնվել է 1868 թվականին Շամխորի շրջանի Բարսում գյուղում։ Նախնական կրթությունը ստացել է տեղի միջնակարգ դպրոցում։ 1889 թվականին անցել է երկիր, Արեմտյան Հայաստան։ 1890 թվականին մասնակցել է Սարգիս Կուկունյանի գլխավորած արշավանքին, ինչի համար ձերբակալվել է եւ խմբի շատ անդամների հետ մինչև քնության ավարտը պահվել է Անդրկովկասի տարբեր բանտերում։ Իսկ 1895 թվականի մարտին շղթայակապ ակսորվել է Սիբիր, ապա Սախալին։ 1896 թվականին փախել է բանտից եւ երկարատև Օդիսականից հետո 1896 թվականի հոկտեմբերին հասել է Թավրիզ։ 1897 թվականին մասնակցել է Խանասորի արշավանքին։ 1899-ից 1902 թվականներին ուսուցչություն է արել Ատրպատականի աղուղան գյուղում, շրջել ամբողջ հյուսիսային Պարսկաստանում։ Տիրապետել է հայերեն, պարսկերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, թուրքերեն լեզուներին։ 1906-ից 1907 թվականներին լինելով Ռեշտի ուսումնարանի հոգեբարձուների խորհրդի անդամ, մի շարք բարեփոխումներ է կատարել դպրոցներում։ Ակտիվորեն մասնակցել է 1905-ից 1911 թվականների իրանական հեղափոխությանը, կազմակերպելով եւ ղեկավարելով Իրանի հակաշահական ուժերը։ Իրանի ժամանակավոր կառավարությունը նրան շնորհել է Սարդարի, այսինքն մարշալի զինվորական կոչում։ Շահի տապալումից եւ Թեհրանի գրավումից հետո նշանակվել է Թեհրանի ոստիկանապետ։ Ի վերջո նրան շնորվել է ոչ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր գերագույն հրամանատարի կոչում։ Եփրեմ խանը մասնակցել է շուրջ 61 ու փոքր կռիվների։ Իրանական պատմագրությունը նրան գնահատել է որպես ժամանակի առաջադեմ գործիչ, ժողովրդական հերոս եւ տաղանդավոր զորավար։ Եփրեմ խանը սպանվել է 1912 թվականի մայիսի 6-ին Իրանի Համադանի շրջանի Սուրջե գյուղի մերձակայքում տեղի ունեցած կռվում։ Նրա մարմինը հանգչում է Թերանի հայկական հայկազյան այժմ Դավթյան դպրոցի Բաքում։